Nafarroko taldea behaz departamentu mailean nahi da, eta hor beti gure departamentuan egoiten da eh, ondoko taldeen kontra hartzea, eta hor biztan dena urgun joaitea, autobusez joaitea, azte eh, aste hundaruntan bezala, bezperatik joaitea, hotelean lo egitea eta argunt eh, beste itxura bat emekten du beren jokoari, eta biztan motivazio mailean ere beste gauza bat emaiten duela, Hor ikusten ditugu neskak elgarrekin bizki kontent hartzea, eta pentsatzen dut uh, eh, jokuaren zat ere maiten duela uh, zerbait gehiago eta olako esperientzia duela irurze jadanik eh, bizi izan zuten eta hor berri zikusten dute berzi horberian dela eta biztan dena lotuko direla eta entzatuko direla irabaztea.